aliyembora kwa sahibi yake bimaana yule anayemfikishia kila aina ya kheri yule sahibi yake katika kumfanyia wema kukutana naye kwa tabasamu kuanza kumsalimia kumjulia hali yake kheri yoyote kumsaidia anapotaka shida anapokuwa na shida akam akamkopa deni anapomtaka kwa mfano ni mhitaji kheri ziko nyingi ambazo marafiki hufanyiana wao kwa wao sasa yule aliyembora katika hawa marafiki mbele ya Allah ni yule anayemfanyia kheri zaidi mwenzake kadhalika upande wa jirani jirani aliyembora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayekuwa mbora au anayemfanyia khairi jirani yake قال الشيخ فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنا خيرهم لجيرانهم أي أكثرهم نفعا وإحسانا وصلة لهم وتعاهدا وقياما بالحقوق مبورا وجيراني mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ambaye shani yake iko juu zaidi na daraja zake ni juu zaidi mbele ya Allah ni yule aliyembora kwa jirani yake bimaana anayemnufaisha zaidi jirani yake na kumfanyia wema na kumuunganisha na kumjulia na kusimamia haki zake jirani yake وهذا فيه الدعوة إلى العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى نهابة فتفائدة كوة ولنغني وسيسي نو إسلام kujishughulisha haki za jirani na kutarajia malipo na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala لأن العبد إذا كان محسنا لجيرانه قائما بحقوقهم موصلا النفع إليهم غير مؤذ لهم ثم كان جيرانه دونه في ذلك أكيو جيراني كنفنو نجي أكيو نمني كواموما كو جيرانياك حق زجيرانياك أمزي سمامياك amfikishia manfaa jirani yake hamudhi jirani yake kisha jirani yake akawa yuko chini yake katika hili bimaana yeye amemshinda katika kumfikishia kheri si lazima awe ni muovu la aweza kuwa yule jirani yake ni mwema lakini ule wema wake akipimiwa yeye anavyomfanyia na jirani yake anavyomfanyia yeye yuko juu zaidi au ala naqidhi min dhalika au akawa kinyume cha hivyo bimaana wewe wamfanyia wema lakini yule jirani akufanyia nini uovu fahuwa khairuhum inda Allah huyo anayefanya wema ni mbora zaidi mbele ya Allah وكفاه شرفا وفضلا ونبلا أن يفوز بهذه الخيرية ناتشليزا نيوتكوف كويي أميشندية أوليو بورا وأن ينال هذه المنزلة العلية وتايكيشيو kikubwa mbele ya Allah yatosheleza kwa hata jirani yako akiwa hakufikishii wewe khairi haimaanishi kuwa wewe umfanyia ubaya pengine labda akufanyia ubaya haswa basi wewe mfanyie khairi mfanyie khairi ili upate kicheo alichokitaja mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wewe utakuwa ni mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال وفي هذا تسلية للجار المحسن لجيرانه حتى وإن أساءوا إليه نهاب كنا فائدة نكوى أبات utulivu wa moyo na pumbao yule jirani mwema anayemfanyia wema jirani yake hata ikiwa yule jirani yake amfanyia yeye uovu لأنه بإحسانه إليهم وقيامه بحقوقهم يطلب ثواب ذلك من الله لا منهم kwa sababu yeye kuwafanyia wale jirani zake wema na kusimamia haki zao atarajia thawabu ya yale anayoyafanya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kwa wale jirani ويصلهم لأجله سبحانه يريد الجزاء والشكور منه سبحانه وتعالى kwa awaunganisha wale jirani zake si kwa sababu yao kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hataki kwa wao malipo wala hataki kwa wao shukrani kile anachokitaka ni thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala وفيه التنبيه إلى أهمية تعلم المسلم عموم حقوق الجيران المبنية في المبينة في السنة na hapa pia kuna tambihi juu ya umuhimu wa Muislamu kujifunza haki za jirani yake kama zilivyobainishwa katika sunna ajifundishe jambo la kujua haki za kila mwenye haki ni muhimu sana ajilee muislamu nazo na haki ya kwanza kabisa awe atatambua haki ya yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala kisha ajue haki za mtume wake sallallahu alayhi wasallam kisha ajue haki za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum kisha ajue pia haki za ni jambo muhimu kwake na ajue haki za wazazi wake ajue haki za jirani zake na hukuku nyingi ambazo Uislamu umeweka hizi haki juu ya Muislamu kuzitekeleza ikiwa hutajifunza hizi hukuku huwezi kuzifanya sababu hujui na wengi katika watu waishi leo majirani mpaka kufikia hali watu hawajiwani kwa sababu ya kusahau hizi haki tizama mtume sallallahu alaihi wasallam kafikia katika kule kuwaleta karibu majirani mpaka amwambia ya aba dharr idha tabakhta maraqan ewe abadhar ukiwa utapika supu ambaye ukika supu ongeza maji zid fihi alma ongeza maji juu yake kwa nini wataahad jiranak jirani yako pia umpelekee nafikiri wale ambao waliishi miaka 90 hata mbali mwanzo mwanzo yani mwezi wa ramadhani kwa mfano ambao ndio mwezi zaidi ule ujirani na watu kuwa karibu zaidi hii jambo laonekana wazi mtu aweza kupika vyakula viwili lakini wakati wa kukaa chini kula ukaona aina zaidi ya tano sita mpaka kumi ya vyakula yeye amepika aina mbili au tatu atachukua mpeleke jirani yule ameongeza mpelekee jirani yule na yule jirani atamletea yani yale mahaba aliyoko sasa hivi jaribu pika chapati weka moyoni na chai ya rangi wewe pika chapati natarajia nitaletwa maragwe ngoja umara jirani akusalimia tu ni harufu tu utazipata eh kunukia ramadhani kweli kweli eh kunukia basi sikia wewe hisiyo harufu tu ubaki huko kwako hali mbadilika ya watu wallahi watu wamebadilika kabisa yani ile hali waliokuwa nayo wale wa huko nyuma alafu kisha utamsikia mtu siku hizi sijui kuko vipi bwana wewe ukoje wewe katika nafsi yako uko vipi waishi vipi na ndugu zako na wenzako na jirani zako uko vipi wewe ukipata wamkumbuka jirani yako ukamfikishia kwa haya mambo ukiona subhanallah namna gani uislamu umetuelekeza katika kuleta mahaba na watu kuwa karibu yani lau kama hata yule jirani yako si muislamu pia uislamu umekuelekeza katika kumfikishia haki yake kama jirani lakini mengi katika haya wengi katika watu wameyasahau kwa kutosoma hizi haki hizi haki hizi kutusumu na ndio maana tuone ile hali ambayo tuiona leo kama nilivyotaja inawezekana kuwa jirani waishi katika nyumba moja lakini hawajuani hawajuani kabisa na mtu aweza muona mwenzake akampita hivi hivi tu usema kama gari afadhali gari aweza mpigia honi hawa wapishana sijui kama kitu gani lakini wapishana hakuna mtu amsalimia mwenzake wala hakuna mtu yamjali mwenzake basi hivyo tu jirani yamfiliwa aulizwa vipi anaona watu mkusanyika kusanyika unafikiri jamaa nafikiri ndio hapa amfiliwa habari hana kama wewe hujaona tushayaona kama haya mtu hajali ah jihusi jirani yako wewe alafu pengine hata asiende wala asihudhurie katika kikao kama kile cha mwenzake ampata msiba wala hajali sasa tuishi katika asri ya wengi katika watu kutofahamu zile haki ambazo Allah ameziweka kwa watu tofauti tofauti kuna haja kubwa ya watu kufundishwa na kule, kulelewa katika mambo haya muhimu yanayoleta mahaba katika mujtama qala والمحافظة عليها وتطبيقها azisome zile haki ahifadhi zile haki kwa wale jirani zake na azitekeleze liyakuna bidhalika khayra aljirani inda Allah subhanahu wa ta'ala awe yeye ndio jirani mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu idha kana yajhaluha wakiwa hajui zile haki za yule jirani yake hajui kaifa yaqumu biha wa huwa la yadri ma hiya ataweza vipi kusimamia haki za jirani yake na hazijui zile haki fafaqidu shay'i la yu'ti yule ambaye hana kitu atatoa nini hana kitu akupe nini sababu hajui haki za jirani na wengi katika wale ambao leo tuwaona waishi ni majirani lakini hawajuani wala kuna mtu yajali haki ya mwenzake ukiangalia utakuta ni katika sababu kubwa ni hii ya kutojua jirani haki ya ndugu yake au haki ya jirani yake وإذا كان خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره na ikiwa mbora wa jirani mbele ya Allah ni yule aliyembora kwa jirani yake فمفهوم المخالفة يدل على أن شر الجيران عند الله شرهم لجيرانه ufahamu wa kinyume ni kuwa anayekuwa ni muovu kwa jirani yake basi yeye ni muovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bi an yakuna mu'dhiyan lahum musian ilayhim la ya'manuna bawa'iqahu wa sharrahu amuudhi jirani yake amfanyia ubaya jirani yake hana amani kutokamana na shari yake kuna jirani ukimwona tu hivi ametokea wajifanya kama ukumuona hivi wawahi yani maanake yale maneno atakayokupa utashangaa usishangaa yani kuna watu sh, mtu shiriri atatafuta sababu kama taka amwage kwenye mlango wako afanye yani ili mradi yeye audhi watu ankosakosa mtoto wako akimwona aweza kumpiga ugoto alaikum mtoto wako ampite hivyo paga ugoto aliye hey, hey. nini ende kumwacha kambie babake sijamuona siku nyingi hajazungumza mwanzo eh, shukuruni nyinyi majirani wapa hakuna hakuna mitaro ya maji taka wale wanaoishi kwa mitaro wana jamaa achimba achimba mtaro wa maji taka uelekeza kwa kwa jirani yake kule eh kuna nani bwana wewe ushaona jirani mtu ameweka paipu yake ya maji ampata maji mara usiku usiku achimba ile paipu ile iwaiba ile maji yegeuza kwake ile jirani aona apati maji tu hajui kuendelea nini ushaibulete fundi akifanya hivi akuta kuna shoulder pale mpiga kona ah nani mfanye jirani kwani mfikiria tujaona jirani bwana mwibia mwenzake maji jirani huyo amaona bili ya moto imekuja ghafla juu kweli kweli kumbe kuna jamaa mpitisha waya hivi akunyakulia hata ajali sasa huu jirani gani huu huyu muovu pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule anayemfanyia uovu jirani yake na pengine yule jirani amfanyie wema na yeye amfanyie uovu vile vile asahau ule wema aliofanyiwa وقوله خيرهم لجاره تشمل كل أبواب الخير hapa yaingia kama tulivyotaja mwanzo kila mlango wa khairi وهي كثيرة na milango ya khairi kwa jirani zako ni mingi kalmubadarati bisalam kwa mfano uwe utafanya upesi kumtangulia yeye na salamu ukionana naye kumsalimia wa talaqati alwajhi na uso watabasamu unapokutana na jirani yako watabasamu sio mfura tu hivyo wakasirika kweli mpaka ajifikirie ah sijui ninamkosea nini huyu mwenzangu labda ninafanya kitu labda labda ajiuliza maswali mingi kumbe haja kufanya chochote basi tu uso wako umeukunja wamtizamo mwenzako kwa uso wa hasira kisha utasema mimi niko hivyo sasa ushaambiwa pia kutabasamu kwa uso wa mwenzako ni sadaka hii sadaka pia kuna baadhi ya watu hawaitaki sasa ikiwa huwezi kutoa sadaka ya kutabasamu atatoa sadaka ya senti huyo ya bure haitaki kutabasamu tu hataki anjo kule kwingine si wewe uta, utakula watu wewe kwa kule kutabasamu pia ni kheri hiyo wa husni almuqabala kukutana naye kukutana naye kwa uzuri wa tibi almuashara kutangamana naye kwa uzuri wasilati na kuleta kule kuunganisha baina yako na jirani yako bitaami kwa chakula ukipika chakula kizuri mkumbuke jirani yako ama pengine umeletewa kitu cha ziada mkumbuke jirani yako mfikishie lakini kuna wengine yuradhi kile kilichoko pale nyumbani kioze lakini akifikishi kwa jirani yake fikishie jirani walhadia na kumpa zawadi wa ziara na kumtembelea fanya ziara na haswa ikiwa iwahitajia ile ziara kama ni mgonjwa kwa mfano uende ukamzuru jirani yako kamtembelea umwangalie hali yake endelea vipi jirani aweza kuwa humuoni wewe mwakutana msikitini humuoni mwezi mzima habari una mpaka waje kusikia ah alikufa eh alikufa ah sasa sikupata habari sababu humjudi wasual na kumuulizia hali yake ila ghairi dhalika min maani alkhairi wa majalati albirri kwa hivyo ni milango ya khairi ni mingi sana nyanja za wema ni nyingi sana mfanyie jirani yako wema ili upate kujishindia hiki cheo alichokitaja mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi jirani aliye bora kabisa mbele ya Allah ni yule jirani anayemfikishia khairi zaidi jirani yake yeye ndiye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas insha Allah taala tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah na tushawahi kuisoma tupitia insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك